النبيون Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. ففي القيامة أطر السلام وفي الختام جنات عدن ربي Aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Menheđ Ehli Sunet Vel Džema'a وبات بالله يكفر يكفر الله أكبر راح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله أكبر كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والlahu غفور رحيم Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vaš će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilostan. se glasa što potaču žar sve mira srce nek žarom puni zar je isti onaj čije srce Allah učinio sklono islamu pa on slijedi svjetlo gospodara svoga teško ima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah oni su u pravoj zabludi Negdje bude bjela vatra, negdje bude Priče smo spomenuli da su od obilježa ahli sunnata wal džamata predanost Allahu Đelešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi sallam druga tačka menheđa ahli sunnata wal džamata u akide umjerenost ili srednji put pa smo tu spominjali neke stvari koje ubrajamo i koje ulaze u, umjerenost ili srednji put spominjali smo srednji put u Allahim Đelešanu imenima i svojstvima zatim srednji put u pitanjima imana i nazivima koji se koriste u vjeri, a to su vjernik, nevjernik, kafir i fasik, griješnik. I treća stvar je bila srednji put ili sunetova ljamata u tekfiru. Danas počinjemo sa umjerenosti ehli sunnetova džemata u kadavu i kaderu. Odnosno, Allahu i Jelšanu odredbi. Ehli sunnetova džemata u odredbi, u Allahu Đelešanu odredbi slijedi srednji put između dviju krajnjih sekti. Prva od njih su kaderije koje smatraju da čovjek ima potpunu slobodu i volju i moć da čini šta hoće i da Allah Đelešanu, da Allahu Đelešanu volja i moć nemaju nikakve veze sa tim nemaju nikakve veze sa njegovim postupcima Čovjek je taj koji stvara svoje postupke. Sa druge strane imamo skupinu džedrija, što je izvedeno iz arapske riječi džebr, što znači prisila. Sam naziv kaže da oni smatraju da je čovjek prisiljen da radi i da čini postupke bez ikakve, bez ikakve, bez ikakve slobode I da postupke koje čini, u stvari čini Allah Želešanu, da nije čovjek taj koji čini postupke koje čini. On nalikuje perušci koji vjetar nosa kako hoće. Kaže jedan od njihovih pjesnika, Elkahu fil jemmi, thumme kale lehu, ijake wa ijake en teptelle bil mai. Kaže, bacio ga je u vodu, a zatim mu je rekao, teško tebi, nemoj se smokriti. Hoće da kažu, Allah je Želešanu je čovjeka dao na ovome svijetu, stvorio i dao je da, da oko njega postoje grijesi, a zatim mu je rekao nemoj. I prisilio ga je, znači prisilio ga, on mu je propisao i on mu je odredio da čini te grije, a zatim mu je rekao nemoj, nemoj to činiti. I bit ćeš odgovoran i bit ćeš pitan. U knjigama Eli Sunnata od džamata zabilježeni su neki primjeri u kojima se sromoti ovo učenje. Jedan od takvih primjera spominje Imam Ibn Qayyim u svojoj knjizi Šifaul Alim wa Irwalul Galim gdje navodi primjer jednog džedrije koji je zatekao svoju ženu kako čini zinalu blud upitao je zašto to radiš kako to radiš pa ona rekla ovo je Allah odredba Allah ne odredio kaže pa vidi jest kaže dobro je u onome što je Allah Đelšanu odredio pa su ga poslije toga prozvali dobro je u onome što je Allah Đelšanu odredio pogledajte dok li ljudske pameti idu do toga da, da Allah Đelšanu optuže da je on taj koji, je, koji čini razvratna djela a da je ljude da je ljude optužio za to i da će i za to pitati Dobro, Allah je sudne rekli smo da slijedi srednji put, Priznaje čovjeku volju i moć. Međutim, ta volja i moć prati Allahu volju i moć. Kaže Allah Đelešanu وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Kaže, a vi nećete htjeti osim ono što Allah hoće gospodar svjetova. U prvom dijelu ovog ajeta je odgovor kaderijama. Jer oni kažu odgovor ovoj drugoj skupini džabrijama koji kaže da čovjek nema slobodne volje. Kaže Allah Đelšanu, vi nećete htjeti, Allah pritvrđuje volju čovjeku. A u drugom dijelu ajete odgovor prvima koji kažu da Allah Đelšanu nema nikakvog uticaja na postupke koje čini čovjek i njegova volja uopšte, uopšte ne utiče na to. Kaže, a vi nećete htjeti osim ono što bude Allah htio gospodar, gospodar svjetova. Također Allah Đelšanu je taj koji stvara ljudske postupke, ali čovjek je taj koji ih čini. Allah ih u osnovi stvara, a čovjek ih čini. I ljudski postupci koje Allah Želešanu stvara mogu se najbolje porediti sa drvetom. Poznato vam je da Allah Želešanu taj koji stvara voće kojeg vidimo na drveću. A to voće rađa na drveću. Znači Allah je taj koji ga u osnovi stvara, ali drveće daje, daje te plodove. Takav je i slušaj sa, sa ljudskim dijelima. Allah je u osnovi stvara, a ljudi ih čine. Kaže Allah Jelšanu, Wallahu kalakakum, wa ma ta'amelun. Allah vas stvara i ono što, što radite. Oni koji se danas pravdaju kaderom za svoje grijehe, za svoju stramputicu i kažu Nama je određeno da budemo u zavodi, nama je određeno da činimo grijehe, šta bi Allah nam odredio i tako dalje. Takvima možemo odgovoriti sa nekoliko razumskih dokaza. Nije potrebno da navodimo šarijetske dokaze. Prvi razumski dokaz jeste da upitamo takvu osobu. Odakle ti znaš? Ili kako ti je poznat da tebi Allah iz Lošanu odredio da budeš nevjerni? Jesi li ti zavirio u levnil mahpun? Pa da znaš sigurno i na osnovu toga kažeš ja sam vidio u Lemir Makuzu da mi je određeno da budem nevjernik i na osnovu toga idem putem nevjerstva. Zašto? Ne pretpostaviš da ti Allah odredio pravi put, pa ne kreneš pravim putem, ne kažeš meni Allah odredio pravi put, idem ja pravim putem. Odakle? Da si odabrao baš zavudu i pravda se Allahom odredbom. Drugi razumski dokaz kojeg možemo iskoristiti protiv njih jeste da im postavimo pitanje kada bi im neko učinio zulum, nepravdu, i rekao, Allah, Allah ne odredio da ti učinim zulum, hoće li prihvatiti to opravdanje? Da li će prihvatiti to opravdanje kada mu kažeš, Allah ne odredio da, da, bude, da, da, da ti učinim zulum? Neće. A čovjek sam sebi čini nepravdu, ostavljajući Allahovu vjeru i pravda se, pravda se kaderom. Jer onaj koji ostavlja Allahovu vjeru i pravda se odredbom, kome čini zulum? čini sebi. Kako to da ovdje prihvataš opravdanje, a ovdje ne prihvataš opravdanje? Treća stvar. Kako to da ljudi, kada su u pitanju dunjaločke stvari, poduzimaju uzroke, a kada je u pitanju vjera, neće da poduzimaju uzroke? Kada bi mu rekao, nemoj se ženiti. Ako ti Allah odredi, imat ćeš i djecu i sve ćeš imati. Reče, ne, moram se oženiti. Kako? Ne, ne mogu, ne poljuju da dobijem djete bez ženi. Ne. Pa dobro, Allah Želešanu je objavio vjeru, objasnio pravi put i kaže ovako treba ići pravim putem. E, kaže, ako je meni Allah odredio, ja ću... Zašto ne koristiš istu logiku? I četvrti dokaz koji možemo koristiti protiv njih jeste da ih upitamo. Da li osjećaš da te neko prisiljava dok činiš loše djelo? Da li osjećaš da te neko gura? Ili osjećaš slobodu izbora? Normalno svako će reći da, da se osjeća slobodnim dok gradi određeni postupak ili određeni grijeh. To je srednji put Ehli sunnata u džemata kada je u pitanju kader. Zatim umjereno Ehli sunnata u džemata se ogleda i u ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Sa jedne strane imamo one koji su pretirali u ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i pripisali su mu neka božanska svojstva. Počeli su mu upućivati dove, i smatrati da te dove dolaze do njega i da se on odaziva na te dove na taj način su ibadet koji se smije činiti samo Allahu Đelešanu usmjerili su ga poslaniku sallallahu alaihi wa sallam s druge strane nalazimo one koji su zanemarili poslanika sallallahu alaihi wa sallam okrenuli su se od njega okrenuli su se od njegovog šerijata ne uzimaju ga za sudi u međusobnim sporovima Čak šta više ima onih koji smatraju da je njegov šerijat derogiran nekakvim šerijatima od od evlija i tako dalje. Pa tako pripadnici jedne sekte koji zovu Batinije, koji za sve pojave imaju tumačenje. Pa kada Allah i Lošanu spomene nešto u Kur'anu, oni kažu, vi razumijete samo ono što je vanjsko, dok ima unutarnje neko značenje kojeg samo mi razumijemo. Tako su zanegirali namaz, tako su zanegirali post, tako su, jer su sve te stvari protumađili, rekli su, dobro, jes kaže postite, ali to je ono što vi iz njegovog, znači vanjskog značenja razumijete, ali ima unutarnje značenje. Batin, što znači batin, znači arapska riječ, odakle su dobili naziv batinije. Kaže jedan od njihovih pjesnika, otišao je poslanik iz Benu Hašima, a došao je poslanik iz drugog plemena, Svaki poslanik koji je došao prije njega imao je svoj šerijat, a ovo je šerijat ovoga poslanika, misli na, znači na tog čovjeka koji je bio u njegovom vremenu. On je, kaže, sa nas, od nas je razdužio namaza i posta i više se ne umaramo. Kada vidiš ljude da ustanu uklanjati namaz, nemoj ustajati. A kada i vidiš da posti, kaže onda slobodno jedi i pi. I nemoj obavljati hađa i nemoj zijaretiti kabr poslanika u Jetribu. A Jetrib je znači naziv koji su koristili prije, mušici. Zato što je to bio grad u kome je bilo nevolja i nedača i e, potom je se nazivao. Ali dolaskom poslanika sa selem ime mu je promjenuto u, u Medinetu Nebiji sallallahu alaihi sallam. To je primjer oni koji su odbacili poslanika sa oselem, digli su se protiv njegovog šerijeta i ne samo to, nego su rekli da je on, da je on derogiran. Ehli sunna ol džemaa zauzima srednji stav, a to je da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik i Allahov rob. Poslanik i Allahov rob. Na taj način mu ne oduzimamo njegovu vrijednost, niti ga dižijemo na stepen koji njemu ne dolikuje. Ne pripisujemo mu božanska svojstva, A tome nas je on podučio. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam La tu truni kema atratin nesara Isa ibn Marijam. Nemojte me uzdizati kao što su kršćani uzdigli sina Marijaminovu. Innama ana abdullahi wa rasulu. Ja sam samo Allahov rob i poslanik. Recite onda za mene da sam ja Allahov rob i poslanik. I mi to kažemo. Dok ima oni koji smatraju da ako poslanika nazoveš Allahovim robom, da si, da si mu učinio nepravdu. Allah je zelošan u suru Isra počne Subhana ladhi asra bi abdihi Slavljen neka je onaj koji je svoga roba Nije rekao svoga sina na udu billah Niti je rekao svoga suparnika Nego svoga roba I to je najčastnije mjesto na kojem se čovjek može naći Da bude Allahov rob To je čas bila i za poslanika i za nas Da budeš Allahov rob A tome nas je vidimo podučio Allahov poslanik Sallallahu alaihi wa sallam Sljedeća, sljedeća stvar u kojoj ehli sunne od džemaa zauzima srednji stav je odnos prema sahabima radijallahu anhu. Nalazimo sa jedne strane grupu Rafidija ili Šija koji su Ehlul Bejt ili poslanikov sa selem porodicu digli na stepen koji, koji on je dolikuje. Čak su neki od njih proglasili božanstvima, kao što je Alija radijallahu anhu. A njegovu porodicu i njegovo potomstvo u što ulaze 12 imama, smatraju bezgrišnjima. I smatraju da samo se od njih može uzimati vjera. I da su oni ti koji nam tumače Kur'an. I da ne možemo spoznati Kur'an, niti ovu vjeru, osim putem te 12 stolice imama. I potom se i nazivaju. Znači najekstremnija šiitska sekta su istne ašerije. Duodecimalci, pa kako? Kako? Yes. Nije bitno. Uglavnom bitno je njihovo vjerovanje. A znači to vjerovanje se zasniva, rekli smo na ubjeđenju da su ti imani bezgrešni i da se od njih uzima vjera i da se ni od koga drugog ne može uzeti vjera. Normalno mnoge stvari su oni njima pripisali jer su to bili časni ljudi. Prije svega Alija radijallahu zatim njegovi sinovi, zatim njegovi unuci, to su bili časni ljudi, ali su oni njima pripisali ono što oni nisu rekli. Od najboljih primjera zato je knjiga koja je prevedena naš jezik, a zove se Nahjul Balada, koji su oni pripisali Ali radijallahu anhu. To su mudre izreke Ali radijallahu anhu. Gdje ima dosta govora koji nije izgovorio Ali radijallahu anhu. U najmanju ruku ne znamo, ne znamo je vjerodostojnost toga. Navešu vam jedan slučaj koji se dogodio na Arabskom polotoku ili u sadašnjoj Saudijskoj Arabiji. Šije su tražile od Saudijske uleme da se sad njima raspravljaju oko mnogih pitanja. Oko pitanja sahaba, oko pitanja vjerovanja i tako dalje. U to vrijeme predsjednik stalne komisije za fetve ili odgovorni za, za stalne komisije za fetve je bio Abdurezak el vođa jednog pokreta Ansaru Sunne koji se danas nalazi u Egiptu uglavnom oni su slali poruke u kojima su zahtijevali od saudijske oleme da izađe sa njima na, na javnu raspravu i ovi su uvijek odbijali nisu htjeli uopšte da nisu im pridavali nikakvu pažnju i onda je se ovaj šef ovaj Alim odlučio da, da izađe na javnu raspravu sa njima I poslao im je, u, poslao im je dopis u kojem je postavio tri uslova pod kojim će on sa njima raspravljati. Prvi uslov je da to bude javna rasprava, da je gledaju svi muslimani. Drugi uslov, da izvor rasprave budu Kur'an i Sunnet. A treći uslov je da nakon što se završi rasprava, izađu na javno proklinjanje. Kao što se spominje u Kur'anu, ako istinu govorite, dođi. Pa ćemo jedan drugog proklijeti, pa pa će Allahu prokletstvo biti na onima koji lažu. I nisu se više nikad javili poslije toga. Nisu pristali znači, na ove uslove, nisu se poslije toga više nikad javili. S druge strane, ovo je ekstremni stav u odnosu prema sadna, radi Allahom pretjerivanja u ljubavi prema a, porodice Allahu poslanika sa srne. S druge strane, nalazim one koji su ashaade radi Allahu anhum proglasili nevjernicima. Proglasili su Aliju, koji je poslanikovi sa srne porodice, i Moaviju koji je učestvovao sa njim zajedno u, ili protiv njega u, u poznatim događajima da im Allah Đelešanu se smiluje obojici proglasili su i nevjernicima i proglasili su nevjernicima sve one asnave koji su zajedno sa njim učestvovali u poznatoj smutnji koja se dogodila u, u vrijeme Alije radijallahu anhu zatim ohalavili su njihovu krv i borili se protiv njih Allah, Allah. السنة والجماعة zauzima srednji stav a to je da smatramo ashabe radijallahu anhum najboljim dijelom ovoga ummeta volimo ih, uvažavamo ih, smatramo da su oni najbolji vjernici, smatramo da su se najbolje pridržavali Allahove Želešanu vjeri, smatramo da su bili najučeniji. Međutim, ne smatramo nikog od njih bezgrišnim. Zato kaže šehhul Islam ibn Tejmije u vasitijskoj akidi وَمَا ذَلِكَ لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة kaže i pored toga ehl sunne wal džema ne vjeruje da je svaki ashab pojedinačno bezgriješan i da se može sačuvati od malih ili velikih grijeha nego je dozvoljeno da se uopšteno da uopšteno neki od njih počini neki od grijeha وما هم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة Znači, a imaju kod sebe od dobrih dijela i onoga u čemu su druge pretekli, ma yujibu maghfirata ma yasturu minhu min sadar. Ono što znači što zahtjeva i što povlači za sobom da ima Allah Želešanu oprosti grijehe koje su imali kod sebe ako su ih imali. Zbog toga šeheh ul Islam ibn Taymi je spomenuje pet stvari zbog koji je ashabima radijallahu anhum, iako su imali određene grijehe, o, ti su grijeci oprošteni. Spominje pet razloga. Pa kaže šeheh ul Islam, Summe iza, summe o inkane, kad sabere mi nahadihim zembun. Kaže, pa ako se od nekog od njih dogodilo da je uradio grijeh, fe je kunu kad tabe minhum, on se od njega pokajao. To je prvi razlog, znači, kojim, kojim je Allah izlašano oprostio grijeh. Evo eta bi hasenatin tenfuhu. Ili je uradio dobra djela koja su izbrisala taj grijeh. Evo gufira lehu bi farbi sadikatihi. Ili mu je oprošteno zato što je bio među prvim muslimanima. I koji su, znači od onih koji su prednjačili u islamu. Evo bi šefati Muhammedin sallallahu alihi wa sallam. Alladine hum evlen nasi bi šefatihi. Ili ili im je oprošteno šefatom Muhammeda sa a oni su najpreći da se poslani sa za njim zauzima. Evo i bitulija bi belain fi dunija kufira bi janhu. Ili su iskušani nekim belajom na ovome svijetu, pa im je Allah Jelšan zbog tog belaja oprostio. To je pre stvari koje navodi šehol islam, zbog koji je Allah Jelšan oprostio sa pogreške, ako su se i dogodile od njih. Kaže poslanik sa oselem za svoje ashabe, u hadisu koji bilježi ima muslim la te subbu ashabi fa walladi nafsi bi jedihi لو أن أحدكم أنفك مثل أهد, أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفه kaže nemojte psovati moje ashabe tako mi onoga u čujoj ruci moja duša kada bi neko od vas udijelio zlata koliko je brdo Uhud ne bi dostigao vrijednost pregresta jednog od njih, niti polovinu od toga. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadis koji je mutefeku na leh, El ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun, ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغدهم أبغده الله kaže ensarije ne vole osim mu'mini a ne mrze i osim munafici onaj koji bude volio volit će ga Allah onaj koji bude mrzio mrzit će ga Allah To je umjereno stavili sunnata u džemata kada je u pitanju kada je u pitanju odnos prema ashadima radi Allahom. Zatim ehli sunne u džemata je umjeren kada je u pitanju odnos prema razumu. Između racionalista koji su razum digli na stepen božanstva i njega uzimaju kao osnovu u učenju i vjerovanju. Ono što se slaže sa njihovim razumima ili pravilima koja su postavili, kako ih oni nazivaju kategoričkim dokazima, uzimaju, a ono odbjere što se ne slaže sa njihovim razumima odbijaju. Ili ga protumače shodno njihovim pravilima. Postavljamo im jedno pitanje, a to je, ako je razum mjerilo kojim se vaga vjera ili vjerovanje, ili šta ćemo prihvatiti, a šta ćemo odbiti, kako se moglo dogoditi da su se oni međusobno razišli? الصباح المنجلي القس تارى على الظلام وأسدر من التباشر الصباح المنجلي القس تارى على الظلام وأسدر المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقر يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بذهب متنقر المجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد من فافعلي بنى التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدلي بنى التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدلي المسلمون اليوم صح مردهم قل للمريد على مرادك أقبلي ماذا ادخرتم من جهود في غد ماذا صنعتم فيه للمستقبل ماذا ادخرتم من جهود في غد ماذا صنعتم فيه للمستقبل النصر لم ينزل على متقدر والرزق لم يبعث إلى متواكلين بنت تباشير الصباح المنجلي أبقي الستار على الظلام وأسدلي بنت تباشير الصباح المنجلي أبقي الستار على الظلام وأسدلي المسلمون اليوم صح مردهم قل للمريد على مرادك أقبلي يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بدأب متنقر يكفي البكاء يكفي البكاء يكفي البكاء على تراث ضائع يكفي الفخار يكفي الفخار يكفي الفخار بدأب متنقر المجد لا يشرى بقول كاذب إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد إن كنت تبغي المجد يوما فافعلي من التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدلي من التباشر الصباح المنجلي ألقي الستار على الظلام وأسدلي المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي المسلمون اليوم صح مرادهم قل للمريد على مرادك أقبلي